Hola a totes. Les persones que fem el programa Veus de la Terra, de Ràdio Pinsania, estem de vacances i per tant us oferim el programa gravat el 9 de juliol de l'any passat en l'etapa de Ràdio Corneta amb uns altres convidats de luxe. Així que esperem que us agradi, salut i fins aviat. Tornem el dimecres 19 d'agost. Idees. Sí, idees. ¿Es malo tener ideas? suelen alterar el orden natural de las cosas. Y no queremos eso, ¿verdad? El orden natural hace tiempo que está alterado. Ràdio Corneta, que cada 15 dies us porta, fem xerrades, debats mm, de diversos temes i avui volem abordar un tema un tema d'actualitat, la immigració, un tema del que se n'ha parlat molt últimament arrel d'unes lleis que s'impulsaven des d'Itàlia a nivell europeu, unes lleis que violen diversos drets humans unes lleis que, entre altres coses, volien detenir la gent que no té papers durant 18 mesos, tenir la possibilitat de retenir-los i expulsar-los. Ara venen temps de crisi i sembla que també bufen temps de feixismes i de repressió. Bé, a eh, Veus de la Terra és un programa que cada 15 dies primer us presenta un producte, avui tenim unes galetes que disfrutarem amb els nostres contertulians d'una pastisseria d'aquí Berga i, i sense més, avui en lloc d'un o dos tertulians com tenim normalment tindrem diverses persones. Tenim el Bakari, que ha vingut del Senegal, l'Abdulai, que ha vingut del Níger, l'Ahmed, que ha vingut de Marroc. Tindrem una connexió amb l'Ali, que és d'Argèlia, i bueno, parlarem amb diversos temes. Eh, començarem presentant els nostres convidats. Sí, només, només una, una petita precisió. Eh, és que la gent que és d'Argèlia, de fet, és de la Cavilla i, i la Cavilla i Argèlia, pels que són de la Cavilla no, no és el mateix però això ja tindrem temps i espai per dir-ho. I l'altra puntualització que volia fer és que no anem a parlar d'immigració, perquè quan es parla d'immigració es parla de la gent que està dintre del territori que no és el seu, i també volem parlar molt de l'emigració, és a dir, aquesta gent, com diuen els que militen en aquests moviments, són migrants perquè es desplacen, però també es desplacen d'un lloc d'on marxen i també voldríem provar d'analitzar en aquest programa per què s'ha de marxar d'un lloc, no? perquè la gent d'entrada no té ganes de marxar dels seus amics, de les seves famílies i deixar-ho tot enrere. No? Llavors eh, parlarem d'immigració, parlarem de migració i, i parlarem sobretot de migrants. I bé, començarem saludant els nostres contartulians. Hola, Abdullah. Hola, com va? Bé, bé. Es... Bueno, soc eh, l'Abdullah de Niger. Niger és un país eh, subsahariano sud i Poca gent coneix el Niger, però molt nigerià. Eh, soc, aquí, eh, soc aquí en Catalunya hace quasi tres anys. Eh, hablarem molt. <laughs> Hola, Ahmed. Hola, hola, hola, em dic Ahmed. Fa 14 anys que estic aquí. Eh, jo vinc del Marroc. Sí bueno, ja podria dir que sóc ja més d'aquí que al Marroc, però eh, no sé, al Marroc encara tinc molts records, molts familiars, tinc contacte amb parents, amb gent d'aquí, gent amics d'aquí, i, i bueno, el Marroc és a dir, un país molt, molt proper aquí, al Mediterrani, tenim moltes coses en comú i bueno, ja explicaré més cosetes. Hola, soy Bacari de Senegal i llevo aquí dos anys, Bueno. <laughs> Bueno, doncs començarem posant una cançoneta i ara començar i començarem el programa. Què tenim, Jordi? M'han obligat a deixar la meua terra petita lo locam me vaig fer gran. Em vaig començar a estimar sense haver pogut triar. Ho he hagut d'abandonar i anar més allà del mar a una terra tan llunyana Se'm fa difícil parlar, començar-ho tot de nou, tindre treball i una casa, sentir-me d'esta ciutat. Ara torno a ser estranger de l'altra banda del mar han cantaran les sirenes, en estaran els amics. Quan escolto esta cançó, me'n recordo d'aquell lloc, al costat la Casa Blanca, sota la figuera verda, sota la figuera verda reposava el meu treball mentre la senya voltava música d'aigua i de fang Ai, adeu meu estimada Miro aquells estels del cel pregunto d'on ves dels amics. Ai, adeu, ràpida meua, Benifallet al canal, el i Benifassà. Ni tenir la fatarella, adeu, al Riba Trespa, en un canteri si non ho sellas torne i cada cop que un salude un record m'emportaré a cada sarpa una oliva i una branca dins del vent adeu a un llibre algún día tornaré, faré en un encanteri, si no, no serás estem aquí un altre cop, a Veus a la Terra, i volíem començar a parlar una mica de com ha sigut la vostra experiència personal i el vostre viatge. Llavors, si, si Bacari o Abdurai voleu començar per explicar-nos com vau arribar i, i què us motiva també a començar un viatge com, com aquest i deixar-ho deixar tot a darrere. No? Sí, bueno, bona tarda. I, bueno, jo... Abdullah tiene una, un parkour atípico, un poco diferente de las otras, porque el motivo de que estaba, estaba en Europa es que quería estudiar, quería acabar mi diploma, tengo un diploma de ingeniero de estadística, pero quería más ah, terminar ah, una carrera que me da la oportunidad cuando turno a mi país por ah, buscar la vida. Bueno, primero tiene una beca de mi país, en Niger, en Argelia, cinco años. Después una en Francia y ahora en España. Y tiene una admisión a, la, Universidad Autónoma de Barcelona por hacer matemática financiera. Bueno, eh, la vida es siempre hay algunos problemas y que son problemas económicos. Y cuando estaba aquí en España, tenía algunos problemas. Hay que pagar la preinscripción y todo eso. Y es que fue que ahora, de una mica de la inmigración por estudiar, será un poco inmigración económica también, ¿no? Y ya mi objetivo ya es estudiar y acabar de estudiar. Y después buscar la vida. Es que una mica de tot. Muy bien, muy bien. Bueno. Perquè en, en, abans ens, ens, ens estaves explicant quants idiomes parlaves. Sí, perquè com m'agrada molt viatges i una mica de tot. Àrab, francès, anglès, català, castellano, italià i dos llengües de mi país, hausa i genoa. Yeah. Mm -hmm. Deus, deus estar sorpresa la cantidad de ignorantes que hay en aquel país. Y, y Bacari, ¿cómo, es, ¿cómo ha sido tu viaje y cómo has llegado aquí? Bueno, me llamo Bacari, ha venido aquí para, y lleva dos años aquí para buscar la vida. Bueno, de momento, dos años aquí sin trabajar, sin nada, es muy difícil. Sin trabajar, sin papeles. Sí, sin, papeles, sin trabajar, sin nada. ¿Qué, hace, qué, te impulsa a irte hace dos años? Bueno, para buscar la vida. Porque tú eres de Senegal. Sí, soy de Senegal. Y allí es difícil. Bueno, es muy La economía está muy mal, ¿no? Es muy, muy, muy malo, sí. ¿Y qué tienes, qué te encuentras tú? ¿Qué, qué tienes que hacer para llegar aquí? ¿Qué, ¿Qué significa coger una patera para que la gente lo entienda? Bueno, solo para, bueno, para mí personalmente, para buscar la vida, sí. Pero, ¿cómo, cómo es todo el...? Porque se sabe que el, viaje en batera es difícil, ¿no? Sí, es Y, la gente, y la gente joven lo sabe cuando se va. Sí, es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que empuja a la gente joven a irse a un viaje así tan difícil, ¿no? A una cosa que no conoces, a buscar de la vida pero no sabes muy bien a dónde. Bueno, allá en Senegal es muy duro para, para encontrar algo. Es muy duro la vida allá. Bueno, los jóvenes de allá, todos los jóvenes pensan lo mismo. En Europa es más fácil para buscar la vida. No es lo mismo. Y un viaje en patera no es gratis, hay que pagar. No, hay que pagar, no es gratis, sí, hay que pagar. Es caro y no, nadie te asegura que llegues, ¿no? Sí, <laughs> sí, eso seguro. <laughs> <laughs> ¿Y, cuando, cuánta gente veníais vosotros? Bueno, nosotros 42. Hay que viene más, 140. Sí. ¿Tuvisteis algún problema? No, no, ningún problema, sí. No. Difícil. Fuisteis afortunados, ¿no? Sí. Sí, me parece que yo también está un día hablado con uno que viene de Patera, sí, que yo también que, soy de África y sabe que es difícil, sobre todo por la familia, porque muchas gente cuando salga no dirá a la familia, a su mara, porque siempre la mara tiene más afinidad con los nens y es una mica difícil. Si cuando me impresiona mal que la gente juega la vida uh, por, irse en Europa donde es nada no es seguro. Y sí, que el viaje es, muy impresionante porque yo conozco un, uno, que es de Senegal también, que viene por Compatera y siempre dice que la cosa más difícil que he hecho de su vida es correr para por Seguro. Y Bacari, ¿tú tienes familia allí? Sí, hay mi tío ahí, eh, mi tía. ¿Se lo dijiste antes de irte? No, <laughs> no, lo dije a nadie. <laughs> Eh, ¿Has contactado con ellos por eso desde que estás aquí? Bueno, después cuando llega aquí sí. sí. Bueno, ¿Fue duro para ellos luego o ya lo sospechaban? Bueno, creo que eso duro. Mm. Sí. Y Bacari, ¿cómo es eh, llegar después, em, cuando llegas, cuando ¿no? desembarcas? Eh, ¿Hay que correr, hay que esconderse? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando llegas a la patera, coges la patera, por suerte no pasa nada en el mar, el viaje es tranquilo, puedes llegar a una costa. ¿Dónde llegas? hasta Canarias, en el Cruz Roja, tres días, después en un campo de, en, en Ventura. En un campo de, de refugiados. bueno, casi, un, casi una prisión. Casi una prisión. sí, ¿no? sale, hay más de 300. Pues, hay mucha gente allí. Sí, más de 300. ¿Y, la gente, ¿Y la gente que gestiona los centros cómo, cómo actúa con vosotros? ¿Hay respeto? Sí, hay respeto, sí, hay respeto. Y, eh, cuando te dejan ir, ¿por qué te dejan ir y, que qué te encuentras luego? ¿Te dejan en la calle o dónde te llevan? No, me lleva en Madrid, luego en Torlavega, en el Cruz Roja. Y sube, aquí, sube allá siete días y luego en Cataluña. ¿Y cómo te está yendo? ¿Cómo te va? Bueno, muy malo. Sí. sí. ¿Es en difícil? sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque ah, sin trabajo es muy difícil aquí. Sí, no es fácil para vivir sin trabajo. Sí. ¿Y encontrar trabajo tampoco es fácil? No, no es fácil. <laughs> No, eso no. <laughs> Dos años sin trabajar. <laughs> Y no tener papeles es una dificultad a la hora de trabajar, ¿no? Sí, sin papel no puedo trabajar, sí. Mm. Sobre todo, sí. Vaya. Sí, sí. Uh, Ahmed, hola. Hola. Pues, jo em dic Ahmed, i bueno, el que deia fa 14 anys que, que estic aquí, però els meus motius, uh, per sort estem els tres, tenim diferents motius el que, per què hem arribat aquí. Jo el meu motiu era diferent perquè tenia 13 anys i vaig arribar acompanyat de la meva família, sense enterar-me una mica de pel·lícula, de què anava el rotllo, i m'han portat els meus pares perquè el meu pare feia temps que estava per aquí el que deu estar fent al i ara mateix buscant-se la vida, treballant i tal i una vegada que ha pogut fer els papers i tot això pues, ha fet l'agrupament familiar i ens ha portat aquí i bueno, i, bueno ara ja et dic ha sigut mm, al principi una experiència una mica ha sigut una mica diferent, no sé, una mica estranya perquè al ser un, no sé, un nen petit estava jugant al meu barri amb els meus amics no sé, i després de cop arribes aquí un altre rotllo, una altra gent parla un idioma diferent, tenen uns costums diferents va ser una mica estrany tot per mi però bueno, ara mateix, amb l'edat que tinc doncs dic, hòstia, molt, molt, molt agradable la, la història perquè veig l'enriquiment que m'ha donat tota aquesta experiència i estic la veritat, molt, molt content per tot el com ha passat. Perquè tu sí que estàs treballant aquí a Catalunya. Sí, sí, estic sempre, bueno, sempre estic treballant, he anat a l'escola aquí, tinc amics. Jo, bueno, el meu el cas diferent que el Bagri és diferent perquè jo tinc molts amics d'aquí, tinc molts contactes, hi ha maneres de buscar-se la feina, no sé. Com més contactes amb la gent és la vida és una mica més fàcil. Clar. Pues el Becari acaba d'arribar, és, és diferent per ell. Mm -hmm. I bueno, també un mèrit més gran per, per al Becari i gent que arriben de subsaharians que els marroquins que els marroquins estan allà a la costa esperant la paté i els han travessat tot el desert sí, sí. déu nhi Bé, doncs avui tenim tres convidats que entre altres coses el que els uneix és que venen d'un mateix continent de, de l'Àfrica i de fet estem esperant una trucada també d'uns altres africans que ens explicaran d'on són i, i que tenen unes quantes coses a dir-nos així que si us sembla bé posem una cançó i, i continuem amb el programa vinga fins ara de Hotel Víctor. Localizado objetivo a media milla de la costa en la playa del Algarrobico. Repito, localizado objetivo a media milla de la costa en la playa del Algarrobico. La patera se aproxima a la playa. Sobrevolamos el objetivo. Hay por lo menos 15 Este mundo es como un jardín así como un jardín. Es tan bonito Yo soy como un jardín. Dicen que este mundo es como un jardín, será de flores marchitada. Dicen que este mundo es como un jardín, será de flores marchitada. Dicen que este mundo es como un jardín. Dicen que este mundo es como un jardín, será de flores marchitada. Dicen que este mundo es como un jardín, será de flores marchitada. Dicen que este mundo es como un jardín. buscando un futuro seguro, un futuro inexistente que se convirtió en hacer la dura calle en un callejón del chino. Y sin papel no hay trabajo, sin trabajo no hay papel, jodido círculo cerrado de la trampa europea, sí señor. Rosso se lo pasea del piso que compartíamos con ocho inmigrantes más, todas metidas en 30 metros cuadrados. Salió pues a pasear intentando evadirse de sus penas y notó que la observaba una oscura presencia. ¿Quién podría ser sino la pasma para variar? Su mirada de temor ante la policía no pues excusa suficiente para que la detuviera. Preguntas, cacheos, gestos violentos, miradas de odio en la cara del hombre armado. Un cuerpo femenino de rasgos latinos. ese barrio machacado, marginado, especulado, degradado y olvidado en el centro de Barcelona. Barcelona, capital europea. Barcelona, otra trampa. Barcelona, capital europea. Barcelona, otra trampa. Y por ser mujer pobre y extranjera de vía, la se la llevaron a la centro de internamiento. A Rosa la arrojaron una celda fría sin luz, con sangre en las paredes, con sangre en las paredes. Miedo, claustrofobia, odio y impotencia, nudo en el estómago, vacío interior, el ruido y el hierro, el de su corazón, Descarnado por el odio que democrático Policías disfrazados de jardineros entraron en la maceta de rejas de rosa para así violarla brutalmente hasta destrozar sus raíces. Una rosa menos en el jardín de las flores marchitas. Una rosa está marchitada. Bé, doncs ara mateix ens truquen, així que connectarem en directe a veure què, què tenim a l'altre costat. Sí, tenim una trucada aquí a Veus de la Terra de Ràdio Hola. Planeta. Hola, bona nit. Bona nit. Què hi ha? Amb qui estem parlant? Amb? Uh, eh, Raduan. Molt bé, Raduan. Doncs mira, el, aquí entre nosaltres està el Guillem sí. i bé, ell et volia fer unes preguntes. Sí. Et sentim una mica baix, però bé, farem el que podem. D'acord, jo us uh, eh, sent bé. Molt bé. He posat el, bueno, <laughs> el màxim de, eh, de volum, mm. no sé com de vosaltres. Molt bé, doncs a veure, Guillem, què tenim a preguntar per aquí? Hola, Rodan. Hola. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Escolta'm, estem aquí fent a Ràdio Cornet un programa, suposo que ho saps, eh, sobre el tema de la immigració. Tenim un, companys del Senegal, del Níger del, i del Marroc sí. i estàvem esperant la trucada vostra i que ens diguéssiu una miqueta d'on sou i, i, i que ens expliquéssiu una miqueta quina és la vostra història. Bueno, nosaltres som de, de, del sud-est del Marroc, Hocan'ı originari samasiek so bere ber uh -huh. i la resident precisament la de ja ho és una, uns pobles anti i després de l'Atlas ja comencen al desert de uh -huh. no es diu políticament al Marroc uh -huh. i aquí amb motius diversos ja estem aquí a Catalunya i a buscant una, una vida millor molt bé, com, com tothom segons el que ens diuen i deies eh, que éreu amazigs o berbers, perquè berbers és el nom que li donaven al, als romans als bàrbars, no? Sí, sí la paraula és eh, mm, mm. És... Sí, és, mm. és, sí, és grega, és tots, totes les persones que són fora de la civilització ah, grega duen bàrbars i els àrabs, mm, després la invasió àrab va guardar el bàrbar, que mm. significa una mica el mateix que els salvatges, Sí. I amb la invasió, o la colonització francesa van, van, van atenuar una mica la paraula i berbers. Sí, és el que passa, no? que et colonitzen i després et diuen que ets un bàrbar, no? <laughs> I que no saps sí, parlar. Sí, perquè hi ha una, una altra paraula també en àrab que es diu ajam i significa el mateix, que totes les persones no són àrabs, és, uh -huh. quasi, jo crec que en totes, algunes civilitzacions eh, eh, imperiador, eh, Ah, en imperias, todas tienen un nombre porque consideran que son la, al centro de la civilización, las resto son salvajes y son fuera de la civilización. ¿Y Amazigh qué volví? Amazigh pues eh, significa una persona una Sí. porque la curiosidad de la palabra es que, malgrat no, condiciones políticas actuales, actuales. però vagis on vagis, de tot el nord d'Àfrica, la sent tamasil i tenen la mateixa significació. Sí, a més els amazig eh, són històricament una, una cultura que resisteix als colonitzadors, no? Sí, va resistir eh, molt, el que passa que mm, eh, les condicions han de vida, no mai eh, del, ho van escriure alguns historiadors que els amazig sempre no van ser res, tampoc no accepten res, però amb les condicions de, de vida, que eren nòmades quasi tots, uh mhm. -huh. i també considerant la, la importància geogràfica de, nord d'Àfrica, eh, en considerar respecte la resta d'Europa o de l'Orient, o que porten o industrialització o de religió, doncs nord d'Àfrica sempre ha sigut, eh, ha sigut no un punt de atractiu per aquests, aquesta, aquests imperius. Uh -huh. I doncs, eh, considerant també les condicions de vida normales i vida tranquil·la, tampoc no hi... I doncs, pues, és un punt de, jo I... crec que la veritat, eh, malgrat la resistència que van sigut, sempre van resistir i van, al final van eh, fotut fora com respondre d'alguna manera a tots els comunitzadors. Aviam, aviam si hi ha sort aquest cop un altre cop. I ara, ara mateix què està passant a, a Argelia i al Marroc de cara als Amazigh? Perquè Argelia és una mica més, més eh, pública la lluita poder, no?, que el Marroc? Eh, bueno, pues, eh, és, és una mica és incomparable. La, en Argèlia pues, eh, sembra una mica la història política, eh, no, no hi ha una monarquia, eh, Argília va, es va considerar del, com es diu, de, del programa, eh, es va considerar un del, del, dels països van adoptar el socialisme i doncs pues, eh, són unes condicions que, i també de les característiques del poble, no? que això caracteritza la, la lluita i la, i la forma de, de, de ser de les persones, com mm -hmm. expressen. Però el Marroc també va viure la misma expressió i sobretot la eh, nostra zona va sigut, ha sigut sempre una, una zona re, rebel mm -hmm. i sempre ho va, ho va seguir, per això encara estem, <laughs> estem així, eh, en una, estem al desert i encara estem al desert. Mm -hmm. i l'aspecte la, d'infraestructures i, i, i, i l'aspecte encara sigui el mateix. Això ha, ha viscut no? una marginació de l'Estat eh, precisament perquè vol, ens vol marginar per quedar sempre així, perquè ens coneix bé, uh -huh. ens coneix bé. I també <laughs> el RIF va ser va haver una resistència, però és una mhm. monarquia que es basa en la religió, doncs pues, amb la religió eh, en, van poder no invadir una mica en el sentit mental de les persones i eh, ara cada vegada més també el tema religió és presentat a Argelia, perquè amb la frustració la frustració mm -hmm. la frustració social sí, política, ara amb sí. la globalització econòmica que, es que veu al poble doncs la religió dona una mica és el, el refugi de les persones quan no hi ha una alternativa social doncs és, és una mica la història política de cada país és la diferent, però mm. ara mateix també hi ha molts detinguts o presos polítics al Marroc. Eh, fa sí. un mes que el CDFN va viure una revolta que va morir uh -huh. 10 persones. Uh mm-hmm. -huh. eh, això significa que al Marroc també està coneixent una, uns canvis. La mm-hmm. resta d'Argelia ho va conèixer des de, quasi des de sempre, que per sí. les famílies sí, sí. van estar president era un, un, un un, un, un centre, un nucli d'aigüita sempre. També els tuarecs, Amàlia, Nigero van, i encara hi ha aigüites armades inclús allà als, aquests països i, i, i ells també hi ha una aigüita i... Però, però per la gent que no en sàpiga tant de tot el que està passant allà, no? eh, explica'ns eh, una miqueta, per exemple, eh, per què hi ha una fàcil relació entre els catalans i els amazigs. Eh, jo o sigui, crec hi ha una, hi ha una eh, cultura no?, que s'ha de defensar, hi ha, sí, eh, hi ha eh, ressonàncies. Primer, perquè bueno, tenem, tenem relacions històriques, perquè el, quan va passar la invasió mora per un musulmana a la península, Uh Els àrabs van estar al sud i el, el Catalunya i València van estar als berbers. És una relació, aunque sigui injusta, perquè qualsevol invasió és injusta en si, sí. aunque siguin els amazics, són amazics, però són invasors igualment. És, la primera, és el primer contacte. I ara eh, és el, una, hi ha un altre contacte amb emigració, doncs hi ha un coneixement, un apropament d'experiències. De, doncs hi ha, eh, amb aquest, aquesta experiència es va conèixer una mica la, el que va passar en Catalunya i Espanya i a la cultura i a identitat catalana, doncs ens identifiquem una mica amb, amb altres pobles també, i Catalunya es eh, identifica amb nosaltres, no? doncs compartim mm. moltes coses en sentit identitari, en sentit... Eh, uh -huh cultural i lingüístic també. Mm. Jo crec que en situació cultural, en política, jo crec que Catalunya està molt, molt millor que nosaltres i que la nostra casa sí. encara molt, sí, està sí. lluny de, de la situació de Catalunya actual. Uh -huh. Molt bé. I deies que teníeu presos per defensar la vostra cultura ara, no? Sí, ara i a Reixídia i a Cessat hi ha una trentena de persones a la presó eh, universitaris, gent que va defensar condicions socials d'hospitals, infraestructures de carreteres, del dret d'existir com a Massir i defensant la llengua i la cultura que s'ha d'existir oficialment i s'ha de tenir tots els drets que pot tenir qualsevol llengua. Això respecte de, de Rashid i Bassessar mhm. eh, al Marroc. Però a Cabilia sempre va, va viure eh, gent assassinada en, dos, en tota, tota la història i 2001 i... Sí, sí. I de, fe, de fet el 2001 hi va haver una revolta a la Cabília de, sí, de gent jove sobretot que, se li, que aquí se, li, se la coneixia per la revolta oblidada no? perquè és una revolta a la que ningú li feia cas si hi ha una revolta argentina em sembla que tots els, no? tots els europeus s'emocionen molt i hi ha una revolta a la Cabília eh, de gent sí. jove jugant-se la vida i a més amb uns lemes que són molt semblants als nostres no? el poder assassí, eh, defensem la nostra llengua i coses així, mm, una, una repressió molt salvatge amb, amb, amb, amb morts sí. i detinguts i, i sembla que no hagi passat res, no? Sí, sí, este, això és, una, és un tema tam, també, jo crec que és discutible. Quan es parla de, del Sàhara, jo crec que el poble saharaui, tot el, tots el pobles mm, tenen el dret d'autodeterminació, de ser del futur, i també d'existir, sobretot, d'existir i de viure amb dignitat. Però encara tenim el, a teatre polític tenim una, uns restes de, dels anys 60 de la Guerra Freda, uh -huh. les restes de, dels polos, doncs com Cuba, eh, Sahara, Palestina, són un, uns conflictes dels anys 70 uh -huh. encara tenen presència. I hi ha altres conflictes dels pobles que ara van mm, però no, no eren resultats d'aquesta aquest, guerra freda per tenir aquest suport però això també arriba aquí o que es vol arribar i no arriben, eh, i no arri hi ha moltes coses que no arriben. I això passa amb el poble masí, com jo crec que passa amb els, els kurdos o amb els uh mhm. -huh. armanis a Turquia uh mhm. -huh. o amb altres pobles en, o altres pobles a Sud-amèrica, per exemple. Doncs hi ha uns suport d'uns pobles, uns pobles són restes d'aquesta guerra freda. Sí. I al Marroc, per, exemple, o a nord d'Àfrica, no arriba el tema massiu malgrat que, que els lemes, com, com has dit, que són els mateixos que comparteix amb altres pobles o altres lluites de... Sí, però el que, el que és curiós és que eh, Llatinoamèrica ens sembla prop i, i la cabilla ens, o, no? o, o la cultura masija ens sembla molt llunyana i, i està molt a prop. molt a prop o el Sàhara, per exemple, el Sàhara, el Sàhara. és un que, que està, es, es parla molt jo no qüestiono no, cuestiono la, no, la legitimidad no, a la hora tema, que, sigue Prop o no, comparan con otros temas que puedan seguir, que seguir comparar la historia, la lengua, y el pueblo saharaui tiene una historia, tiene una inicial, y mm, la historia del norte de África, y malgrado eso, pues, tiene un eco més que el tema Masia, per exemple. Sí. Bé, de fet, el tema del Sahara, eh, si, si té aquest, aquest ressò també és perquè els ciutadans d'aquest estat que es diu Espanya doncs, en són bastant responsables, no? Potser per això la, la lluita masic queda més llunyana, no? Que... No, no, no, però, però Abdelkrim va, va, va, va lluitar contra els espanyols i va viure una colonització espanyola i va haver una aliació entre la monarca marroquina, els francesos, y España per, eh, per, ven, eh, per vencer a Abdelkrim. I Abdelkrim ha pogut fer una, un estat durant cinc anys i ara na, ningú parla d'Abdelkrim. Per què no assent a l'estat espanyol responsable també d'aquesta repressió d'aquest estat que va formar la República de De... Doncs- Veus la, la diferència entre les coses, però eh, per què és diferent? Perquè el Sahara és un, també estratègicament del petroli, del gas, de l'interès a Espanya, cap, mm, és, és, són temes també econòmics que arriba o que es, que es volen arribar d'alguna manera. Hi ha més interessos creats i, i això és el que passa, no? Eh, nosaltres el, el que volíem fer-vos és emplaçar-vos també, perquè el telèfon té les seves dificultats a l'hora de, de la comunicació, eh, que vingueu un dia i, ens, i profunditzem una mica amb el, amb el tema de, del poble Masic i bé, eh, crec que el Guillem us vol dir una cosa però després us volia preguntar sobre una cosa que m'heu comentat, que és que teniu un grup de música, <laughs> però bé, digues Guillem. Aviam, sí, eh, no, no, però fes la teva pregunta que ja entraré després. Doncs això, m'heu comentat abans per telèfon que, que, bé, que, que feu música, no? Suposo que és música d'origen amasic també. Sí, eh, eh, nosaltres som militants y de las personas y consideramos que perigüitar no es no es necesario no no la cubita no, no, no es una concentración, una eh, vaga o lo que sea. Se puede evitar de diferentes maneras, de la poesía, de la música, y de, de diferentes lenguajes. i la música és un llenguatge internacional que es pot per arribar un, i transmetre un missatge i apostat també a, a part que ens agrada i, i ens facilita de transmetre aquest aquest missatge per això tenim un grup de música eh, que es diu Asanfis de la Sierra en català i que fem música... Com, com, com has dit que es diu? Dracera. Dracera. Com era? Asanfis a s a n f El, a la, crec que la Meta et vol fer una pregunta, un comentari o alguna cosa. Oh, hola, Raduan. Hola. <laughs> Eh, què anava a dir? Jo eh, tinc, la, per exemple, el meu pare, que és del de, RIF, sí. i a la meva mare és, és d'origen de Rashidia, no? Què, vale. què dius? Sí, sí, sí. <laughs> sí, sí, el meu, el meu avi encara hi va a Rashidia, té les seves terres allà, el meu pare ja ha anat al Rif diverses vegades. Eh, bueno, jo el que m'he quedat una mica sorprès, potser per ignorància, és el fet de la reixidia no tenia constància bueno, no sé, perquè sóc petit, encara no m'entrava no gaire de les coses, de que també havia lluites. Al RIF sí que en tenia constància, com parlava els meus pares, eh, els meus tiets ja, ja tenen una mica així de mig rivalitat amb, amb els àrabs, saps? Uh -huh. Però Rashidia, que, com es considera a Rashidia? Els berebers, a Masih, com es consideren, deia? Eh, a Rashidia, de, de fet, eh, per informar, és la, la última zona del Marroc on va arribar l'islam per ah. la resistència. És la última zona on va arribar els francesos per la resistència. Uh -huh i amb la guerra de, de Bugà, perquè és una és com dir la guerra de per exemple, sí. i va la guerra de Baddu, amb eh, la, les tribus de Smargar i de Tata, que va viure gent que va lluitar fins a, es van cremar. Hosti. I això existeix a la història oficial que existeix. Quan parlem de la història oficial, això significa que a la història real va passar molt hi ha molts com David Art, que és, és un historiador que va parlar molt d'aquestes tri, tribus, que va parlar de les lluites també, que hi ha una, una lluita i històricament van estar en contra, al, al, al contrari, la família de la lluita sí. es van apujar al RIF, se va eh, la etapa, la família de la lluita va néixer, eh, neix, néixer a, a Rashidia i els de etapa ho van fotut fora i, però després hi ha altres tribus, com el Rif també va, va apoyar a la família Laute, per exemple. Mm -hmm. Així que el nostre convidat és d'un poble resistent, com el que més, no? Sí, Podríem concloure. Sap molt d'aquestes tribus i, i hi ha moltes coses de, de veure, però ara tenem sort de... Eh, abans no sabíem, pensàvem que no, només nosaltres som amagers, però amb la immigració eh, malgrat les el fet que sigui una cosa negativa és, és mal que nosaltres que sortim de la nostra tria i deixem la nostra feina, però ens van permetre conèixer que hi ha altres amateurs de tot arreu, hi ha altres pobles, jo crec que és l'avantatge la, que té la immigració. Doncs, eh, Reduan, sí. eh, us convidem us convidem a que, a que vingueu a, a Ràdio Corneta, ja buscarem les dates i aquest programa concretament, i també quan vingueu cap aquí a veure si ens podeu portar algunes de les vostres cançons. Eh, sí. Així que mirarem de concretar alguna data i així doncs parlem de, del poble masic que pel que veiem té, té tela i té, té suc. Bueno, Rodoan, moltes gràcies. A més, bueno, se'ns ha fet una mica curt i, i potser no hagués... A vosaltres per permetre'ns aquesta ocasió, per, per fer arribar als, ui, que senten eh, la, Ràdio Corneta, la, corneta eh, que existim, que hi ha gent que està lluitant, eh, esperem que s'arribi mm, el missatge i, i vosaltres us agraeixem molt per aquesta oportunitat. Perquè vau fer una... Abans de, de plegar, us volia preguntar si havíeu fet alguna convocatòria, oi, últimament? Eh, per les, sí, la, la setmana passada hi haurà una concentració per el eh, Sidifni va viure una revolta i va morir amb 10 persones i va viure una concentració de Sant Jaume a Barcelona, la plaça de Sant Jaume en concentració, mm -hmm. el dissabte passat. Molt bé. Va anar bé? El dissabte passat mm, va viure una, una, una, una concentració. Sí, contra... sí, va anar, va anar bé? Perdó? Sí, sí, sí va anar bé. Bueno, mínimament bé. Mm. Jo crec que, mm, que és, és és una mica difícil de, de veure moure. Sí. No aquí a l'estranger, però la gent. Sí, però hi ha, hi ha, hi ha ocasions que vam veure molta gent i hi ha ocasions que menys. Sí. Va, ser, va viure gent, però no, no és suficient per fer un acte així fort. Sí, no, a Europa hi ha, hi ha moltíssima ignorància sobre el que està passant en general al continent africà, però també a nivell de les lluites també hi ha una ignorància que és... Que és, sí, aquí hi ha molta... Bueno, a tot arreu, aquí hi ha ignorància fins a tot de, de saber el que està passant amb l'habitatge, que és un problema que és molt més encara prop de la gent que ho viu, imagina't de saber... Sí, sí, <laughs> ja tens raó. Bueno, l'última cosa és, jo em quedo amb una cosa que, que m'has dit, que jo no ho sabia, que és que alguna cosa es mou al Marroc. Eh, bueno, és, trobo que és una, una notícia que és, que, és, que és preciosa. Ara també es molaria que sigui veritat i que acabi de moure's de veritat. I... Perdó. No, i, I ara afegir una cosa, hi ha, hi ha símptomes de que sí, que hi ha coses que estan canviant, que fins i tot a la tele, que és manipulada pel rei i tot el poder, uh uh-huh. -huh. ja diuen notícies de detencions i alguna rebel·lió. Uh -huh. Ja m'he quedat jo, hòstia, això no, no passava. Pots preparar una mica el micro perquè et senten en flux. Vale, dic... Ara sí. <laughs> No, el que deia que hi ha símptomes de canvis <clears throat> perquè fins i tot a la tele que és pública i, i controlada pel poder ja surten alguna notícia sobre tots aquests fets, saps? Sí, sí. Però, clar, manipulada, bla, bla, bla, bla, bla, no? Però hi ha, hi ha alguna símptoma de canvi. Bueno, alguna cosa es mou, hi ha molta feina a fer i aviam si, si la hipocresia, hipocresia solidària occidental es, es posa una mica les piles i, i s'assabenta del que està passant allà. Sí, però perquè jo crec que la nostra eh, causa o hem d'aportar nosaltres, però l'opinió internacional també és molt important. Sí, sí. I nosaltres com militants a Masió hem de sensibilitzar la nostra gent primer i després també l'opinió pública. Uh -huh. I això de la burocracia jo crec que per al manteniment de la continuïtat d'un sistema o d'un règim dictatorial com el que tenim allà juga amb tots els fils, els eh, fils diguem-ne. Sí i ara si fa falta que surti la Masia a la tele que sortirà per la seva continuació perquè el tema Masiga s'està eh, op, eh, eh oposant no? sí. cada dia més perquè és un tema que està, està present a la taula cada vegada més la gent es senta Masiga i la gent diu bueno, estem marginat tota la història vam defendre la terra i eh, som d'aquí i som marginat, no pot ser no, no, el tema Masih és un tema que dona per parlar durant, durant hores, eh? és un tema... Bé, doncs, Ridwan, eh, això, moltes gràcies i, i ens veiem aviat. D'acord. Salut i, i lluita Va. i resistència. Gràcies, Roduan, de veritat, i fins aviat. Eh? Tant, Merck, moltes gràcies. I l'Aleja. you. mentre, mentre sentíeu la música nosaltres estàvem parlant aquí de, de, ens anàvem xerrant i de coses interessants i, i per això hem tallat la música i ja veurem si ara som capaços de recuperar el fil del que dèiem. Eh, Abdullah, ens estaves parlant de, del que estava passant al Senegal, de, no? sí, estaves sí. parlant de, dient coses bonites sobre l'almoina, sí, sí, els sí. europeus... i Bueno, eh, está hablando de la última reunión de la FAO por la ayuda por la África, una ayuda alimentaria. Dice que ahora está cambiando una mica los presidentes de África. Por ejemplo, el presidente Abdoulaye de Senegal, que la última reunión de Italia está hablando de la ayuda por la África, una ayuda alimentaria y que él dice que no somos mendigos, no, no, queremos esta forma de ayuda siempre, con las mañanas te mandan alimentar y sin otras cosas más. Ese todo son parte de eh, capitalismo, porque siempre África sea un mercado para vender y que siempre África sea dependiente. En realidad, Europa, moltes, presidente, es parte de la hipocresía, no quería que África sea mm, un poquito dependiente, porque siempre el mercado hay que buscar el producto y el consumidor. Como siempre, eh, hay que buscar los consumidores. No quería que África aprendiera. porque el presidente dice que no queremos vuestras ayuda de esta forma lo que necesitamos, la técnica agrícola, porque nosotros mismos nos ayudamos. Eso es la forma ahora por el futuro, por ayudar a África. No es una manera de mandar dinero o algo, y que son cosas bonitas del presidente de, Senegal que dice, y ahora la FAO, todo el sistema de la FAO ha fallado porque Siempre ayudar no es la mejor manera por ayudar a la gente pobre de África. La mejor es mandar el técnico, aprender la ciencia, la manera de, hacer la agricultura eh, será mejor. Entre otros, ahora tenemos problemas alimentarios. ¿Por qué? Porque siempre el técnico se queda en Europa y siempre África consumidor, mandar alimentario y a continuación. El, o sigui, el problema és que aquesta almoina no ajuda, mhm. sinó que farien faltes tècniques i segurament també que Europa traies les seves grapes, no? Mhm. les seves urpes d'allà, sí, sí, sí. perquè part del capital també ens explicaves són països molt rics en materials, sí, sí, sí. en matèries primeres, són potencialment molt rics, eh, exporten i comercien les matèries, mm -hmm. però els diners no es queden allà. Sí, ese, eso es. Esa es la parte política de, del problema de África. Muchas gente siempre si pensaba que África somos algunos países más ricos del mundo, pero siempre somos dependientes porque la política europea, algunas, por ejemplo, muchos países africanos tienen la mitad de la independencia. No hablamos de, de independencia, son siempre la mitad de la independencia. Sobre el papel, independiente, pero a realidad son dependencia económicamente. Yo traigo un, ejemplo de mi país, que es Niger, que pues, muchas personas no, acá es primera vez que escuchan Niger. Es un país de West África, es el tercero país en importación de iranium pero siempre es uno de los más pobres del mundo. Por ejemplo, En Francia. Francia, qui est l'antigua colonia de Niger, compra le kilo d'uranium 25 000 francs CFA. Il vende mercat international, 110 000 francs CFA. Et alors, si parlons de Francia, Niger est pauvre et Francia rico. un poco de différence, sont 80 ou 90 000. franco va de diferencia. Es, se llama explotación. Y diga que nosotros somos pobres, pero hay muchas gente que no lo sabe. El último, hace dos años, hay problemas de hambre en Niger y algunas cosas. Y muchas ONG internacional también, que FAO, hace una, una publicidad que hay que ayudar a niger pero la, la gente no... Muchas cosas que debe ser una ayuda por Niger todavía no ha llegado. De todas, de dos maneras, lo que, lo, que, lo que decías tú antes y lo que decía el ahora no, no pertenece un, poco a la misma lógica, porque si tú quieres tener un, ¿no? si todo un país siempre le estás dando al, almoinas, ¿no? le estás dando limosnas, eh, luego tiene su lógica con que tú te lleves su materia primera, ¿no? Te llevas la madera y le vendes los muebles. Eh, pescas tú y le vendes el pescado, ¿no? Entonces, yo creo que no tenéis no, podéis hacer no tenéis centrales nucleares, ¿no? Entonces todo forma un, poco parte de la misma lógica, ¿no? se expropia al país y se le mantiene siempre, oh. bueno, pues ahora te doy los, ¿no? las migajas de lo que... Sí, sí, pero siempre son tema, y eh, tema que... Siempre el primera, la primera cosa es la económica. Porque yo te digo, si en realidad Europa quería una democracia en África y ayudar a la gente de África, no hay que hacer relaciones con países que tienen dictadura o algo, pero siempre es el contrario. un ejemplo que hace un poco tiempo que llega el presidente de Guinea-Bissau aquí. Bueno, eh, estaba ahí porque hay petróleo y ya siempre hay que firmar algunas cosas. Es, que a realidad, a realidad, el capitalismo es realidad. Si hablamos de la realidad, todas las relaciones internacionales son basadas sobre el capitalismo, el, el, interés. efectivamente, en el dinero. El dinero. es más fácil firmar un acuerdo económico con una persona que lo controla todo, que l'has ficat tot, li sí. dones l'armament tu, claro. que no pas a una democràcia, que ha de passar pel Parlament, que la gent pot votar, la gent pot dir la seva... És, és el joc que fa Europa i Estats Units, bueno, tots els països sí, sí, occidentals, sí sí. amb els països pobres. Hi ha, hi ha una corrupció que... No? Hi ha, hi ha, sí. Tradicionalment hi ha hagut una corrupció que, que, ha sigut l'estratègia d'Europa per, per mantenir el poble amb la misèria, un, no? un, un general o un dictador vivint en l'opulència absoluta, perquè Hassan II i Mohamed VI, aquests dos són, no, sí, no tenen pèrdua. No? No, no. És, és un escàndol eh, com han expropiat el país, com han endut tota la, totes els diners que hi havia per fer la indústria, perquè la indústria després és tan dolenta, no? un país com era Argelia, per exemple, que havia de ser la punta d'Àfrica, no? en, mm -hmm a mitjans del segle passat. I, però la corrupció que, que viu aquesta gent, eh, que s'hauria de ser molt dur amb ells, però és d'alguna forma es pitjora la, nostra corrupció. No? quan dic la nostra corrupció, dic la nostra corrupció de, de rostros pàlidos i d'homes blancs, mm. perquè no deixa de ser una mica el mateix. No? Vivim en, el, en el, la societat del benestar europea que està basada sobre la, el, el malestar del continent africà. No? d'una forma directa més, no? sí, sí, una, expro sí, sí. una expropiació directa. Sí, sí. Jo conec una anècdota que és, que és molt, molt interessant que m'explica un amic que s'estava passejant per París a Nadal i veia marisqueries a tot arreu no? i es deia però on, on, on, on, on treuen el marisc perquè en el Sena no n'hi haurà de marisc no? Mm-hmm. i a més n'hi ha a tot arreu a París es veu no? eh, i, bueno, i no ho entenia i va preguntar a una peixatera i li van dir no, o sigui, arriben dos avions carregats de marisc i de peix cada dia no? els arrubes a París no? Bueno, I es va quedar aquí la cosa. I quan va agafar el tren i va baixar cap a Barcelona, va conèixer un senegalès. I el senegalès li deia que era molt difícil la situació a Àfrica, que hi havia molta gana. Jo li deia, però teniu costa de mar, no? Com pot ser que un país que tingui costa de mar tingui sí. gana? És que només els francesos poden anar a pescar. Sí, sí. Llavors, tot el marisc i tot el peix que s'estaven fotent, no? eh, la burgesia parisina el 24 de Nadal està en relació directa amb la gana que estan passant allà doncs en relació directa amb la gent no? que ve cap aquí a buscar-se la vida, no? com deia el nostre company. Ve a buscar-se, ve, a, ve a robar el peix que li han robat amb ell fa dos dies al seu propi país. No? I un, un exemple d'això que dèiem, la, això, això és la limosna, per exemple, d'anar i pagar quatre duros amb un acord econòmic de poder pescar a la teva costa i no pas agafar, vols ajudar? Deixa't de donar Clar. sacs de, de, de blat i hòsties d'aquestes. I deixa'm pescar. Sí. Porta uns 4 o 5 barcos i agafa famílies de Senegal, diu pesqueu i, i, i traieu-vos la vida endavant i no agafar sacs de blat i tirar-ho inclús a vegades amb avió, que sembla que estiguis tirant menjar als animals. Sí. Això és la diferència que està la política d'Europa que està fent últimament, que és, ho trobo, d'escàndol. I a sobre et foten traves aquí per anar a viure. El Guillem deia que, deies, Guillem, que, que venien aquí a robar allò que els hi robaven, no? Però jo diria que el que venen és a recuperar un bocí, un petit bocí, un petit no? bocí de, lo que els han robat. D'allò que els hi roben, no? Eh, jo, jo per, per això em quedo sorpresa a vegades, jo no fa gaire vaig sentir, vaig sentir frases en un... En, a prop Estava a prop d'un monument cultural, no? ple de turistes, i hi havia uns senegalesos venent eh, rellotges, crec que eren. No? I vaig sentir dues frases que m'han impactat molt, perquè una era sempre hi haurà un negro per vendre'm un reloj, no? i l'altra era que estaven discutint-se sobre el preu del rellotge 50 cèntims. No? I jo pensava, aquest home, no? que ha creuat mig continent, que s'ha jugat la vida al mar, que ve aquí, es busca la vida, compra rellotges, vés a saber com ho ha viscut. No? T'estaven venent un rellotge i tu encara, li, no? encara et va de 50 cèntims. Sí, sí. Tot el que menys està basat sobre el fet que ell estigui aquí venent-te'l. Sí, sí, sí. És, és d'escàndol. I, i, i bueno, el típic de, dels xinesos que són dolents, que ens, que ens estan envadint eh, collons, per què hi vas a comprar? Collons, no? O sigui, aplica el que penses en realitat, no dius les coses per tòpic, o sigui, me refereixo a la gent en, en general aquí a Europa, amb aquests tòpics i xenòfobs i tòpics de lo que senten del veí i la ignorància aquesta que tenen dels polítics aquests, sobretot els de dretes, que surten dient bajanades per la tele de cada dos per tres i la gent vinga a fer-los cas. No sé. De fet, aquí s'ha fet forta una formació política mmm, encapçalada per un feixista que es diu Josep Anglada, Ah, sí, Plataforma tant. per Catalunya, per Catalunya sí. que ha basat únicament el seu discurs en la immigració i reparteix la culpa el 50, bueno, reparteix la culpa no, el seu discurs està repartit amb els immigrants són uns delinqüents i els immigrants es queden totes les ajudes mm. mai va a, a, a que realment no es queden totes les ajudes sinó és pura demagògia mai, mai van a que la delinqüència té tots els colors de la pell i que els més grans delinqüents normalment són blancs i roben milions i milions i mai va que tots els luxes que té venen de les matèries primeres d'aquests països. També diuen, perdona, també diuen que, que els immigrants en roben el treball ja ens agradaria veure l'Anglada a l'obra. Sí, no, sí. Quin, quin treball ens robeu. Sí, sí. sí. Verdad, bueno, la... Sota el sol, el, el treball de Sota el sol, aquest sí. sobretot. Sí, jo diria que, bueno, hay... La primera culpa ja son, viene de los periodistas que sempre, quan se habla de l'immigració, eh, se habla de la parte negativa de l'immigració, ¿Quién no veo una vagada a televisión que no chega una patera o algo, te parece que Europa está siempre que de, de, subsahariano, siempre, siempre, siempre hablamos de subsahariano, y que la gente no sabe que eh, de la inmigración, de la inmigración, siempre un 20%, un, un 20% de la gente que emigra en España viene de subsahariana. Pero como siempre, la mayoría viene de Sudamérica, pero eh, eso no se dice porque hay una parte de aquí de, hipocresía, porque siempre los inmigrantes son de color negro. Eso, bueno, son, te cuesta decirlo, pero es verdad, porque cuando hablas de inmigración de patera, siempre los inmigrantes son los que vienen de, Sudáfrica o de África en general. Y si miramos las estadísticas, son poco comparativos a las que vienen de, Asia, de Europa también y ah, de Sudamérica. Y esta culpa son los periódicos y los periodistas que siempre no mira la cosa, porque si los periódicos, hay que la mejor, la mejor manera de informar a la gente es decir la verdad y cómo sea, no una verdadera política que hay una cosa política no quería decir la verdad o no sabes poco de los países y siempre hablas de, de una parte, una mitad de verdad. Estic d'acord amb tu perquè el fet això podem ficar, per exemple, un, ha arribat una patera amb 20 subsaharians. Han arribat 3.000 ucranians amb el tractat de Schengen. Han arribat 5.000 anglesos, perquè són europeus, a la Costa Brava. I ja està bé. Així, ah, sí, immigració. Sí, sí, sí. Immigració. Sí, immigración. Eso es el, la parte sí, eh, que hay que hablar de tots i una mica de tots Sí. Y de trabajo, bueno, hablamos del trabajo, porque es muy importante. Yo miraría, eh, porque estaba en Algeria, la economía, la economía española hace poco tiempo, en 2000, el mil, hace cinco, no, 2000 ahora hace 10 años, la economía de Algeria es casi, casi mejor que la eh, de España porque antes hay muchos problemas. Y si recuerdan, en 2005 hay una regularización masiva de los inmigrantes. En esta época, la seguridad social tiene un gran problema porque nuestros abuelos que jubilar tendrán problemas por pagar las pensiones. Pero hace un ingreso de los trabajadores inmigrantes que nunca la gente no habla de, de, de eso hace que ahora la seguridad social está bien. Y de trabajo, de trabajo, de trabajo, el trabajo que eh, está haciendo las inmigrantes aquí son el trabajo que no quería hacer los catalanes, y los españoles. Y un país hay que trabajar de todo lado, del, del trabajo más sucio hasta el trabajo que es el mío. i, i perdona, mm -hmm. tall, sense anar més lluny, al Marroc ja passa immigració. Gent que pugen del sud a treballar al nord, a fer cases per la gent que treballen a Europa. <laughs> O sigui, i no ens emprenyem amb ells, saps? és qüestions eh, polítiques aquestes. Sí, sobre el treball hi ha una altra cosa, el, el, el boom de la construcció no? està fet amb, amb mà d'obra barata que s'ha portat en condicions infrahumanes que és la millor forma de poder explotar no? els sí. nous treballadors a preus irrisoris i fer fortuna, perquè clar, la construcció no, no és un sector que li faltin els calés, és un sector que podria haver repartit una mica el benefici. No? Sí, sí. I en lloc de sol que ha fet és collar cada vegada més el treballador migrant per tenir-lo cada, vegada, cada vegada en condicions més barates, poder despedir-lo quan vulgui, mm, trinxar sí, sí. totes les lluites laborals que s'havien fet fins ara, que sí, per sí. els nous immigrants, sobretot els sense papers, uh mm-hmm. -huh. no? estaven venuts, perquè, clar, si ets, si ets un treballador i no tens papers i no et paguen a final de mes, després d'haver de treballat sis mesos, doncs no et paguen. No? I ja no pots fer res més. No? Sí. És... Llavors és, és, és una, un altre dels factors de, de, de, de, la, de la gran riquesa que hi ha hagut a Europa l'han construït els immigrants, s'ha construït amb suor Sí, sí, sí. I, i, i també eh, dir, és molt important que com que ara s'han regularitzat molts immigrants ara ja no són per treballar als camps d'Eugido i a la construcció, ara els porten cap a la caixa, els hi donen préstecs, eh, volen fer negocis amb ells, Eh, i fan campanyes amb migració que són bons, o sigui, el capitalisme s'adapta de qualsevol manera per explotar les persones, no dic immigrants, les persones en general. I si l'immigrant ve aquí amb, amb dificultats, com per exemple el becari, que no té, coneix gaire gent i tal, doncs encara és més fàcil víctima per enredar-lo. Sí, eh, sí hablamos, ah, hablamos de este tema también. Eh, Me recordaría, me recordará por qué Francia eh, no quería que España hace más regulaciones, porque la economía España está basado sobre la agricultura, la agricultura. Y la agricultura española es, uno de los mejores en Europa, porque hay trabajadores baratos y se vende más barato y la economía crece. Ahora hace concurrencia con la Francia porque en Francia, bueno, ahora no, ten, tenés muchos trabajadores en Francia porque ha bloqueado la regulación en Francia y subvencionar la agricultura, es un problema. Ahora quería que España no hace más regulaciones porque, porque España, el, la economía española está creciendo. Más trabajadores, la economía mejor. Y lo que quería hacer Europa, que bloquea todas las regulaciones porque no hay cap trabajadores, porque sube la inflación y sube todo. Eso, la otra parte que la gente no mire de esta forma de regulación en Europa. Sí, además, eh, da la sensación a veces que el, racismo no es, eh, no es tanto racismo étnico, sino es racismo de clase, porque em, hay jugadores de básquet que son negros y son los ídolos de media juventud. Pero si eres subsahariano y eres pobre y estás en la miseria y para sacar tu familia adelante en la otra punta del mundo estás vendiendo relojes en la playa, ¿no? pues entonces sí que eres un negro sí, sí, sí. A despreciar eso hay que, bueno, hay que saludar también, sí, las inmigrantes que son de, color negro, porque primero, mira, esa una color atípico, con mil personas y ya, sí, ya, y, que siempre hay algunas que, bueno, ya te, te pierden un, trabajo, tú tienes la capacidad por hacer el trabajo, tener el conocimiento, pero por uh, una cuestión de color, ya, porque la gente no quería mirar, dice que a veces los, los nenes tienen miedo de, del, de la persona y ya te quita el trabajo. Bueno, me parece que sí, esta, esta forma, bueno, eh, que decimos que es porque la inmigración es un tema no en España y que de mica a mica sería... Mm, la gente se ha acostumbrado un poquito de, la gente de África, compartido en Francia. Francia hace 100 años que hace esta inmigración. Y ahora son casi eh, nens que son de nacionalidad francesa. Ahora, mira, el fútbol si hablamos del deporte, eh, en Francia, toda la gloria de, la, de Francia son inmigrantes. La, la selecció francesa és negra. Sí, sí. sí. <laughs> Sembla la selecció del Senegal. Eh, peor, peor, peor. El francès, el presidente de Francia és immigrant també. Sarkozy no és un cognom gaire francès, sí, sí, sí, tampoc. no. Bueno, eh, perquè per l'anècdota hi havia una època que el Barça era holandès. Sí. sí. Sí, però forma part de la immigració que tu deies, la rica, els ídols de masses, ells no compten. Sí, sí. Com dèiem, la crisi no és per tothom. Bé, que per, que per cert, Letó viu, no? que viu en un hotel de luxe, en la suite, paga una millonada cada día y bueno, i suposo que s'oblida que l'estret es una fosa comuna y que la responsabilidad la tienen los altres palitos. Sí, yo me parece que, bueno, eh, la inmigración no es un problema, es un problema no es un problema por un país que yo tengo mucho, moltes eh, esperanza por España, porque seguro dentro poco España sería uno de los países que, será mejor por ver y poco a poco la economía ahora es una mica difícil eh, pero yo tengo muchas muchas esperanza porque si me, me queda aquí en España es que me siento muy bien en Cataluña me siento mejor en Berga y es que yo me, me quiera y tiene suerte, como siempre, este, esta colaboración con la gente, si no te conectas, si es un poco difícil, pero después hay un, un social eh, más sociable y Mior, ya me agrada mucho, ya i el, me faltan los, les paraules i ja... Tot i ser una capital carlina, encara queden feus, <laughs> irreductibles. Ah, molt bé, bueno... Bé, doncs ara el, el Bacari, que està parlant molt poc, ens presentaràs, Bacari, aquesta música deliciosa que ens has portat. Tenim aquí un CD que ens has passat, que és d'un tal Dara Jota, o com es diu això? Si, és un grup de rap, se llama Daraji. Daraji. Sí, és de Senegal. Doncs vinga, una cançó per tu, Bacari. Sí, gràcies. Envie de vivre jusqu'à la mort, envie de faire couler mon caramel à flot, de faire couler le miel. gotta die. démocrate déçu. À quoi est-il bon de m'imposer ta grande doctrine Alors que le manque de bol de riz m'opprime, lâche de bloc au crime, les mafieux de Babylone nous leur système. Sème, ignorance, fils haine, ils lavent nos cerveaux, exploitent nos mifa, prêchent l'hypocratie de la d'État. Ils sont doués pour l'art de la magouille, ils nous dépouillent, se remplissent les fouilles et nous amadouent le est grave. Le phénomène est mondain, protège ton mental, Babylone est mesquin. Comme au boomerang, le crime laisse des sillons. Babylone tient les rênes, dirigeants pillons. L'histoire se répète, c'est pas un nouveau thème. On stocke beaucoup de peine dans nos veines et nos gènes. Babylone dicte, Babylone commandite. Génocide politique, j'ai cité revendique. Les chaînes sont mentales, dans la tête ils s'installent. Ils veulent ta confiance, ils veulent ta conscience. Protège ton esprit, protège ton mental. Fire burn, Babylone. Babylon, Babylone, oh Lord, les colonization. Babylone, oh Lord, the capitalism of nation. Babylon mental. Babylone est rusé comme un chacal. Combattant du micro, debout et fait face à Babylone, levez-vous. Pour les opprimés, nous irons jusqu'au bout. Rebel, contre ta politique, je suis rebel. Face à tes pièges, je crois que seul. Toujours dans ma peau, je reste fidèle. <laughs> Becari estava una mica ratllat el CD. Sí, cal dir que no és del Becari, que ens l'ha deixat el Guillem. Ah. I ja sabem, ja sabem que els còmpacs quan passen per mans del Guillem pateixen petits problemes. Pel Guillem del Boig dels Pirineus, per cert, el Pirineu lliure i tropical. Sí, que cal dir que el Becari ha participat d'un nou projecte de Ràdio Corneta, no? que es diu Pirineu lliure i tropical o alguna cosa així. Sí, vas sí, fer un sí. programa amb el Guillem, no? Sí. Vas... Què tal la teva primera experiència a la ràdio? Bueno, bien. <laughs> un poco nervioso, eh, pero bien. Sí. <laughs> Molt bé, doncs ja acabada la cançó, <laughs> accidentalment. Sí, acabada la cançó jo volia aprofitar per entrar un tema del que estàvem parlant aquí sobre i era, era una anècdota que em va passar fa, deu fer un parell d'anys aproximadament. Eh, jo vaig a treballar a Ripoll de tant en quant i allà hi havia, hi havia un dia que hi havia molts nervis i tota la gent que era immigrant eh, tenia por. Jo el que recordo és que la gent tenia por. No? I el que corria era estar en els d'immigració. Llavors aquests immigració que es van endur una persona més que coneixia eh, era una gent, eren quatre Mossos, crec que eren, vestits de paisà i a la cacera de la gent de color. I a la cacera de la gent de color, és a dir, que van a preguntar a tota la gent de color si no tenen la documentació i si no la tenen són il·legals i se'ls enduen. No? Però jo me recordo que el clima era era realment el clima que, que nosaltres occidentals tenim al cap com una dictadura, no? Tu vas pel carrer, et detenen i se t'emporten sí, perquè sí. No? I llavors arran d'això hem, hem començat a parlar de si us havia passat algun, algun cop. pues, eh, jo la meva experiència <clears throat> va ser quan era més jovenet, eh, quan tenia així uns 14, uns 14, 15. Em van parar i em van mirar, tenia un permís de, de, de residència, pel meu pare i, i van començar a fer preguntes absurdes de què treballes, què fas, d'on ets, què fas aquí a Barcelona, jo perquè vivia a Berga i, i amb mal llet i mal rotllo, fins menys mal que es van parar un parell de persones i van, cabassar, van quedar observant aviam què fan aquesta gent amb un menor i tan mal llet aviam què ha fet aquest menor i bueno, han mirat les dades a, eh, a la, com se'n diu a la central suposo i em van deixar i una altra vegada em va passar a Manresa que em van estar ja va ser una mica més fort perquè em van començar a dir de què treballes jo feia escola taller de fusteria tenia el permís de, resi de residència i treball inclús ficava que estic fent cursos de, de fusteria bueno, ficava alguna relacionat amb fusteria i que res que no s'ho creien que havíem ensenyat amb les mans rotllo ja, no sé, super antiga. Eh, Ensenyem les mans, aquests no són mans de, de fuster, no sé què, i fent preguntes també absurdes, mala llet... Els hi hauries d'haver dit que les seves no eren mans de treballador. No, no. Sí. <laughs> Sobretot les seves. Ell no tenia mans de carnisser. No? Eh? <laughs> Sí, més aviat de carnisser. I bueno, res, miren les dades i em deixen anar és les úniques experiències que vaig tenir amb aquesta policia. A tu t'han parat, Abdullah, eh? Jo, jo, jo tenc sort, no, tot el dia no, no però no sé, de futur pot ser. Per sort, Berga és un lloc on encara no fan gaires identificacions d'aquestes, que sí que existeixen a Barcelona i des d'aquí volem fer una denúncia pública perquè no sabem si si la gent que ens escolta sap ben bé què està passant a Barcelona. Amb la llei actual d'immigració que no és la que es vol aplicar des de la Unió Europea, que encara és una violació més flagrant dels drets humans, amb l'actual llei el qualsevol immigrant sense papers el poden detenir durant 40 dies sense donar explicació i després o expulsar-lo o tornar-lo a deixar anar, que és el que sol passar. A vegades no els tenen ni 40 dies, però Barcelona i altres ciutats de la perifèria hi ha tot sovint punts de control on s'identifica sistemàticament eh, els immigrants, sobretot els que més ho pateixen, com bé ha dit l'Abdulai, són la gent de color, els magrebins, els que es nota més en el color de la pell, o els indígenes sud-americans. Aquí vam fer un programa amb una persona que estava molt, molt implicada en, en moviments en contra dels centres, centres d'internament i en vam poder parlar durant un, una bona estona i de fet després el trucarem perquè li vaig demanar, si plau que ens expliqués una història sobre els centres d'internaments. I quan estàvem parlant, crec que, que era abans d'entrar al programa, el Becari ens ha explicat que havia conegut un centre no? d'aquests. Sí. I què ens deies, el centre aquest? Què ens explicaves del centre de Tenerife, que era com una presó, no? Explica'ns una mica què, què viu un, un immigrant a un centre. Bueno, es muy duro allá, porque no sale, solo sale para comer y esa. ¿Y todo el día qué haces? Nada, dormir, sentar y esa ¿Que no sales de dónde? No sales. No salir, es, es una prisión tercera con una llave esa, no puedo salir. ¿En una celda? Sí. ¿Y te sacan solo para comer? Sí, solo para comer. esto es como, ¿no? como el régimen más duro que hay en una cárcel europea prácticamente. ¿Y, y, por, qué, ¿Y por qué te llevaron ahí? Porque ha venido con Cayuco, esa compañera, sí. ¿Cuánta gente estabais en cada celda? Bueno, nosotros era 300 personas, más de 300 personas más o menos. De todo el centro hay más de 3.000, no sé. Sí, hay muchos. ¿Y tú lo sabías que te podía pasar cuando venías para aquí? No. No, es una sorpresa cuando llegas que te hagan eso. Sí, es una sorpresa. ¿Y entonces qué te pasa por la cabeza? Eso es loco, <laughs> es tonto. <laughs> es una locura. ¿eh? Una locura. Bueno, no vale la pena, sí. ¿Y a ti cuántos días te tuvieron allí? Bueno, 11 días en la mar y 30 días allá. ¿Y toda la gente los mismos días o, hay gente que está más días? No, cada día hay gente que llega. Bueno, don és això una mica cuando la gente deia que ninguno es ilegal. Nadies il·legal no, no, no és una paraula que, no, que sona bé, sinó que és, que és donar-se compte d'aquella gent que pot viure la por quotidianament només pel fet de viure no? i venir d'un altre lloc i ser d'un altre cul. I vosaltres parlàveu dels centres d'internament i de, dels dies, que són d'aquests 40 dies, que són els que per llei pot estar una persona tancada pel simple fet de ser immigrant, per no tenir papers, però darrerament doncs, aquesta legislació gràcies a la, a la foto d'Europa doncs sembla que canviarà i els, el temps que, que els immigrants pel simple fet de ser immigrants i no tenir papers poden estar tancats en centres d'internament abans de ser expulsats doncs serà molt més llarg, ara no recordo quants dies era. Volen, eh, segons Itàlia, volien allargar-ho a 18 mesos, un any i mig tancat en un centre d'internament d'aquests que ens explicava el Bacari eh, i diversos països europeus ho havien secundat. Segurament algunes organitzacions humanitàries s'haurien tirat les mans al cap perquè si 40 dies ja està denunciat per algunes organitzacions, un any i mig és una salvatjada i davant d'això la reacció que van tenir la major part de països, inclòs l'estat espanyol, va ser protestar una mica, callar o dissimular i en alguns casos estar-ne a favor excepte, bé, ja ho hem comentat alguna vegada en algun altre programa, Venezuela, Hugo Chávez va dir que els països que apliquessin aquesta llei ell no els hi vendria petroli i Bolívia, que va explicar que és un país que sempre ha rebut molta immigració espanyola, americana, nord-americana, perdó, i que mai han expulsat a ningú i que com era que actualment Europa es fes això i queda la sensació de que Europa tracta la immigració una mica com una mercaderia, no? Ara m'interesses, t'accepto, et regularitzo, ara no expulso. expulso Teniu aquesta sensación? Sí, sí, tú me recuerda la, la política de inmigración francesa, bueno, hace unos 100 años que hay moltes inmigrantes que se va a defender Francia, porque sin estos inmigrantes ahora puede ser que Francia si era un país alemán o no sé, esto ya hace guerra con un país que no son suya, perder su vida y todo eso es parte negra de la historia. Mortes tiene su abuelo que muere a la guerra de Francia por liberar Francia y después este Jean trabaja por Francia hasta que la economía crece este Jean Dali toda su vida ahora dice que la Francia no quería inmigrantes que no tenés diplomas. Ahora en Francia ha terminado la inmigración de trabajadores, de que trabaja en cualquier trabajo. Ahora buscas las trabajadores diplomas con experiencia de África. Y con ello está hablando que no quiere más inmigrantes. Me parece ese contradictorio porque si coge los mejores de África, ¿qué quedará en África? Y no es una manera por decir que no, no, que cada uno se queda a su país y seguro sobre cada uno no hay mejor que su país. Pero en esta forma, esta forma de hipocresía de Francia, no queremos inmigrantes, pero queremos las inmigrantes que tienen experiencia y diplomas. Los mejores de África le queremos. Los otros que se quedan allá. Y también yo me recuerdo el dinero que pone el centro de, de, Sí, este centro y un montón de dinero por el control de los inmigrantes. Este dinero si hace algunas escuelas de formación en África, formación profesional, algunas ONG de ayuda. Sería mejor, mejor manera por ayudar a esta gente que se queda a su país que coger muchos dinero de la gente aquí y por nada, te coge un tío, le vuelve a, a su país sin res, dice que Dama tornará. És un treball inútil. I la sensació de que un immigrant és una mercaderia, no? Perquè primer volem mà d'obra barata, ara volem llicenciats, ara volem no sé què. És. Eso es, so, tot... ara, ara els tornem a fer fora perquè ja hem fet negoci i no ens calen. I la part eh, forta és la, sense la part humana de tot això, de que com podem tractar unes persones d'una manera o una altra i a sobre és el que va passar a França que tothom es fotia el als al cap i deia què, què passa aquí amb la immigració que s'han tornat bojos, què fan aquests, creuen cotxes collons, si tornen a fer una política més dura d'immigració una altra vegada i tots aquests jovent que està vivint per exemple aquí a Europa i fa molt de temps i han nascut aquí i ve un policia i, els, i, i l'agafa entre els seus amics, que són més blanquets, i diu ensenyem els papers tu i aporta més DNI que molts d'ells, com, com vols que se senti aquesta persona? Com vols que creixi en un país així? I això no, no ho vegi ningú, això. Eh, de todas forma, esta manera por repatriaciones no, no es la mejor manera por uh, bloquear la inmigración, porque de todas formas la gente que emigra aquí son gente que vende todo, toda su vida por este sueño de Europa. No, lo que, lo que tendría que ser es un crimen, ¿no? Sí, es de todas formas, si, se va a su país, un mes después volverá aquí. Sí, pero le están llevando a la muerte, ¿no? En el caso de que llegue. Sí, porque si tú vendes vende todo que tenía, todo tu dinero, y algunas dinero de las otras de la familia, y tú llega aquí y que te turno es un, un um impossível, porque la, la, la, la, tu no poder aguantar. Eh, bé, ja tenim la trucada aquí del, del company per explicar-nos la seva anècdota sobre els, els camps de concentració que, on fiquen aqu aquestes persones que venen buscant-se la vida i lluitant per un futur millor. Eh, Pau? Sí. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Que bé sentir-te. Sí, el mateix dic. És un plaer tornar a, a parlar amb vosaltres. Doncs mira, estem aquí amb el Bacari, amb l'Abdullah i amb l'Amet, xerrant una mica de, de tots els temes. Hem trucat a l'Ali, que crec que també el coneixes. Sí, i tant. I jo t'havia demanat, si us plau, que estiguessis eh, localitzable per explicar-nos una, una història que, ens, que, que em vas explicar a mi i que em va deixar ben sobtat sobre Argelès Surmer. Mhm. Mm -hmm. Com va això exacte? Com, com era la frase i com anava la cosa? Sí, bueno, eh, diguem-ne que tot parteix d'una cita d'Héctor Silveira que diu que, paradògicament, Europa s'acomiada del segle breu de l'Holocaust i el genocidi, és a dir, referència al segle XX, plena de centres d'internament. No? Aquesta és la, la paradoxa no? que, que exposa Héctor Silveira i que automàticament a mi i a, i a un company més de l'Espai per la Desobediència de les Fronteres ens va recordar a, a la situació actual que es viu en, en Argelès, en Argelès eh, i a les platges d'Argelès, que és Argelès submers, no? eh, allà al, al Rosselló, que eh, doncs en aquelles platges doncs, tenim un indret, no? eh, són un indret que, que representa molt bé eh, el que està passant no? eh, en aquest començaments de segle XXI que d'alguna manera fa referència al que ha anat succeint durant tot el segle en tot el segle XX i que sembla ser que no que, no, que ens, ens condemnem a, a repetir. No? I la situació concreta en aquestes d'aquesta platja eh, és que hi ha un racó de, de, de la platja, eh, recordem allà, Argelès, en la que trobem mm, tres plaques, no? tres plaques commemoratives, tres plaques que ens recorden a una situació viscuda al segle XX. La primera de les plaques fa referència a... recorda, ens recorda, tristament, a aquells exiliats i exiliades de, de la Revolució Espanyola o de la Guerra Civil Espanyola, com vull dir-li, que eh, quan van arribar a França després de, fugir de, de, de la barbària del feixisme, es van trobar que les autoritats franceses les van eh, tancar en un, en un camp no? de, de concentració. Eh, és així, i així és com se li ha de dir, no? Era un camp de concentració per a exiliats eh, republicans i revolucionaris espanyols. Eh, allà van ser, eh, i van estar durant molt de temps, i molts d'ells d'allà van ser després deportats cap a eh, camps de concentració doncs, com el de Mauthausen eh, o Auschwitz, no? ja per quan, quan va començar el, el, la, la història de la Segona Guerra Mundial. Després n'hi ha una altra placa, una segona placa, que ens recorda que en aquell mateix camp van ser tancats eh, jueus durant el règim de Vichy. És a dir, aquell camp de concentració de, de republicans espanyols es va transformar en un camp de concentració de jueus. No? I per tant, pues, també algú eh, va posar la, la seva placa. I n'hi ha una tercera placa en la que, que ens recorda eh, eh, els eh, argelins que van ser empresonats allà durant la guerra d'independència d'Argelia, als anys 60. No? O sigui, aquesta és la, el que tu pots veure en aquest moment com a... com diries, bueno, això és la memòria històrica, no? Però clar, et preguntes de què serveix la memòria històrica quan en el mateix indret, en el mateix lloc on estaven aquests tres camps de concentració, no? ara mateix i actualment, i el que ja és un centre d'internament per a estrangers. No? Sí. Dir, eh, on s'està internant en aquests moments a gent que no ha comès cap delicte i que la seva única falta, no? d'alguna manera, és buscar una, buscar una vida millor. No? Sí, algun dia, amb el tema de la immigració i dels, i dels camps d'internament, algun dia els euro europeus haurien de mirar el seu passat i sentir la vergonya que avui senten els alemans quan, quan mm. miren el seu passat més proper. No? Algun dia hauria de passar això. Sí, sí. Exacte, jo d'alguna manera quan, quan pensava en aquestes tres plaques dic, ostres, què, què, què estem fent, no? O sigui, estem provocant que d'aquí 50, 80, 100 anys estiguem posant una placa no? en memòria de tots els immigrants que, que van passar per aquest centre d'internament i que molts d'ells van ser expulsats. No? I a més una placa en memòria de tots aquells que van morir no? en l'intent de, de creuar el, el, el Mediterrani o de creuar una part de l'Atlàntic per, a, Tens a... per a passar a Europa. No? Tens dades a quanta gent sí. ha mort? que en aquests moments eh, s'està tornant a, als camps de concentració i s'està tornant a les, a, les, a les fronteres, a les tanques, als gossos vigilant les tanques per a controlar els, els fluxes de, de població i, a més, amb l'objectiu també que han tingut eh, aquest, eh, aquests eh, estris, no? aquests camps, tota la història, no? i és eh, eh, controlar, eliminar a la població sobrant i al mateix temps també utilitzar a, a la població com a mera mercaderia no? de, a l'hora de, de pues, això, no? per a, mer mercaderia d'usar i llançar. No? Pau, tens, tens dades de a quanta gent ha mort eh, intentant arribar aquí? Són, són dades difícils d'extreure, de, de, però però bueno, podríem... O sigui, jo recorde que fa, fa dos o tres anys eh, n'hi havia càlculs al, al, d'un voltant, al voltant de dos, unes 2.000 persones eh, havien mort segur, saps? O sigui, que s'havien trobat els cadàvers i tal, eh, ja et dic, fa tres o quatre anys. Llavors, eh, això vol dir que, que han hagut moltes més, perquè tu pensa que fa 3 o 4 anys encara la gent creuava pel Mediterrani, però és que ara la gent està creuant per l'Atlàntic, sí, el sí. fa que la que l'aventura la, que siga encara molt més perillosa i que estiga morint molta més gent. El, Bacari, el Bacari ens explicava abans mm. com, com havia estat la seva experiència, que és exactament de la que et referia ara. Mm -hmm. mm. Sí, sí, i la qüestió és que, eh, que actualment la quantitat de morts i desapareguts és impossible de saber. Clar. Perquè l'Atlàntic... Què anava a dir, Pau? Perdona, que et talli. Sí. Eh, jo crec dir que sembla mentida de que la, la gent se n'oblidi tan ràpid d'algú que va passar no, no fa ni un segle amb els amb, la, amb com se'n diu, els internaments aquests de concentració nazi, la immigració que va haver a la Segona Guerra Mundial, abans de la Segona Guerra Mundial per la pobresa, i, i, i ara, com si nosaltres aquí a Europa no ens toqués res d'això i aquells són uns desgraciats que ja els hi pot passar, a nosaltres no ens importa i, i la gent encara no té el concepte de la humanitat entre nosaltres sí, sí. i entendre que, que això ens pot passar a mi avui i demà a tu mm. i per una vegada que ens donem compte i, i, i lluitar tots junts a que no ens passi això de, dels, dels nostres poders. Aquesta és la vergonya, que els europeus estem fent el mateix que estava passant a Alemanya quan començaven a haver-hi camps sí, de concentració, sí. que és mirar cap a una altra banda i fer veure que el peix que et menges és... Sí, perquè un exemple, un exemple molt senzill, per exemple, els pobres jueus a l'època d'Alemanya mm, potser feia un any que estaven festejant les seves festes, menjant, tenien una vida familiar normal, com aquí a Europa tenen aquesta Eh, eh, aquesta vida tranquil·la amb les seves festes i tot això, i de cop, pam, va entrar a l'Holocaust, de cop. Mentre que els altres alemanys seguien menjant tranquil·lament. No? Ah, sí, sí, sí. I després van entrar els americans i van arrasar amb tots els alemanys. Sí. I, I clar, això toca a tothom, la gent ha d'entendre això, això pot tocar a tothom sí. i qualsevol moment. Sí, és, és, és, eh, és curiós, no? Com, com la memòria doncs, doncs, doncs ràpidament desapareix i com en el moment en el que tu estàs en la part de dalt doncs no saps ni vols saber res, no? Després està també l'excusa aquesta, no?, de no voler veure, no? Una miqueta com el que deia el Guille, no? És a dir, no, ara nosaltres mirem cap a una altra banda i com si aquí no estigués passant res, no? Com si a una persona humana, saps?, mm. eh, se la pogués tractar com, com, a, com a una mercaderia o com a una bèstia i, i, bueno, i, i no tenint en compte quina és, quina és la seva trajectòria vital, no tenint en compte quin és el seu, el seu, eh, o sigui, el seu projecte de vida i agafar-li, destrossar-li la vida, la seva, la de la seva família i, i, bueno, i agafar-lo i pujar-lo i, i, i dur-lo a qualsevol lloc perquè a més és que fins i tot hi ha moltíssima gent que se l'està retornant i no se sap ni a on ni a què. No? Ni, ni a on ni a què. Però el, el, que, el que és més... O sigui, el que, lo que sona més greu no? de, de tot aquest assumpte és que com els camps de concentració de, del segle XX, o sigui, els camps de concentració del segle XXI, els centres d'internament, o sigui, estan fent la mateixa funció. És la funció del, del terrorisme sí, de, sí. de l'Estat, no? Sí, és la funció de mantenir aterroritzada una part de la població perquè aquesta part de la població més, no? siga dòcil, Exacte. siga manipulable, mm. tinga por per anar, a anar pel carrer i que assu assumeixi qualsevol eh, cosa que li facin perquè, perquè, perquè té por, perquè està mancada dels mm. drets bàsics humans que té qualsevol persona que passeja per un carrer mm. europeu. Pau, eh, sí. ens Perdona'm, em, saps que m'encanta sentir-te, ens quedem sense temps, ens hem de despedir, eh, hi ha un company que encara ha d'arribar aquí a la seva cadira, Molt i moltíssimes gràcies per, per, per haver estat per haver estat, t'ho vaig demanar i gràcies que estàs lluny i que no vale. venia bé. Moltes gràcies a vosaltres i jo crec que a més ja, ja hem dit molta cosa i, i també és cadascú qui té que fer la, la reflexió. Molt bé, doncs, doncs eh, merci, company, salut i fins aviat pues moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu que estic a la vostra disposició. Contarem amb tu sempre, Pau. Merci, eh? Salut. Moltes gràcies, jo amb vosaltres. Molt bé, doncs eh, ens apropem a la recta final del programa. Estem arribant al final de Veus de la Terra, un altre programa de Ràdio Corneta, l'emissora lliure al Berguedà, i avui hem parlat de migració i no dels temes que normalment es parla a la tele, sinó hem intentat tractar els aspectes que mai es comenten, com la vivència del Bacari, les vivències de l'Ahmed, les vivències de, de l'Abdulai, i, i bé, aquesta música l'has triat tu, Ahmed. Sí, és música de, de, del meu país, és de és Rai, Shab Khaled, i mira, és una de les músiques que més m'agraden d'ella. I bé, anem despedint el programa i, i podríeu donar un últim missatge o voldríeu donar un últim missatge a l'audiència? Sí, bueno, yo voy a empezar y que voy a decir que la inmigración no es un mm, problema y hay que mirar mm, una mica alrededor. Todos los, países developed económicamente son países de inmigración. Estados Unidos, Inglaterra y algunas. Y que por fin, por fin, todos, todos somos inmigrantes. Gracias. Bé, jo eh, volia dir una cosa que, que estic molt, per exemple, estic molt content on estic, m'ha agradat molt la, la vivència en, en Catalunya, on, on tot era estat, i per mi ja és com ser d'aquí, bueno, jo soc de tot arreu, però em sento molt a gust aquí, i, i un missatge, per exemple, a tots els poders, que encara que las les lleis que facin yo no em de aquí, fácil lo que fácil Claro que sí. Bueno, yo quiero decir que hay que regularizar los inmigrantes, sí, porque venimos aquí solo para trabajar y buscar la vida. Un país no puede seguir adelante sin inmigrantes. Bé, doncs esperem que s'arregli bé allò dels papers, esperem que acabin aquestes polítiques racistes que porten endavant els països europeus, tractant els immigrants només com una mercaderia i no com unes persones amb història que venen d'uns països que darrere hi ha tot unes històries personals que mai no es tracten i moltes gràcies a tots per haver vingut i fins aquí veus de la terra moltes gràcies a, a tots de veritat per haver vingut, per haver aprofitat aquest espai també i a mi m'agradaria molt de veritat que fem un monogràfic que, que ens tornem a veure i tornem a, a tractar els temes perquè ens hem deixat molts temes i, i penso que amb aquest tema hem de fotre molt de canya. Compteu, compteu amb això. <laughs> Merci.